بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد تنمشكر الله سبحانه وتعالى ننترجية صوت توزمة بإذن الله تبارك وتعالى كتك درس اليوتانقلية تلزنغمزية كوسياننا مامبو يكي بكي اليوجاليوة متم محمد صلى الله عليه وسلم e, kama vile mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wengine wamepewa mambo ambayo ni ya kipekee ni yao tu ukizingatia kuwalinganisha na wanadamu wengine vivyo hivyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amejaliwa baadhi ya mambo ambayo ni ya kipekee kwake yeye alayhi salatu wassalam na baadhi ya hayo tuliyataja katika darsa iliyotangulia na Miongoni mwa mambo ambayo tunafaa kuyazingatia na kuyapatia umuhimu haya mambo ya kipekee ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amejaliwa alayhi salatu wasalam ni mambo ambayo ni lazima yawe na dalili kutoka kwa Qur'an au sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hatuja hatu, hatufai kujikalifisha sisi kumthibitishia Mtume sallallahu alayhi wasallama baadhi ya mambo ambayo yeye mwenyewe sallallahu alayhi wasallama hajatupasha kuhusiana na nafsi yake wala Allah subhanahu wa ta'ala hajatuambia kuhusiana na mambo kama hayo kutoka kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam au kuhusiana na mtume wake sallallahu alayhi wasallam kwani mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha katika hadithi mbalimbali mbali, na kutuambia ya kuwa la tatruni kama atrat an-nasara ibn maryam msinisifu kupindukia kupita mipaka kama walivyofanya e, eh, manasara na Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam eh, mtume asema fa inma ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu akika mimi ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala basi sifa bora mnaweza nipa ni nyenye kusema kuwa huyu mtume ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo kuna baadhi ya mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam hunasibishiwa hali ya kuwa ukifuatilia na kuzingatia utakuta kuwa ni mambo ambayo hayana dalili ya wazi hayana dalili au hayana dalili iliyosihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na miongoni mwa mambo haya ni kama vile kudai ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallama alizaliwa hali ya kuwa yeye tayari ametairiwa wanadai baadhi ya watu ya kuwa miongoni mwa mambo ya kipekee ni jambo ambalo kwamba e, eh, yani mtume alizaliwa hali ya kuwa tayari ametahiriwa e, tayari amepashwa tahara na hili jambo ulama rahimahumullah tabaraka wa taala kama vile Ibn al-Qayyim rahimahullah tabaraka wa taala na vile vile Sheikh Albani rahimahullah katika silsila ya ahadithu dhaifa wamelizungumzia na Ibn al-Qayyim rahimahullah misho akafanyia tarjih akasema ya kuwa kuna aqwali mbalimbali kuhusiana na kupashwa tahara kwa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ibn al-qayyim akasema ya kuwa jambo ambalo kwamba laonekana la kuwa ni rajih ni kuwa alipashwa tahara au alitairiwa mtume sallallahu alaihi wasallam na babu wake أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه alifanyiwa tahara mtume sallallahu alayhi wasallam e, na, babu wake Abdul Muttalib siku ya saba baada ya kuzaliwa kwake kama vile ilivyokuwa ada ya Waarabu wakati huo na hili ni jambo ambalo kwamba e, Imam al-Hafidh al Adh-Dhahabi rahimahullahu tabaraka wa taala pia amelikubali na akadhaifisha hadithi hiyo ambayo yasema Mtume sallallahu alaihi wasallama alizaliwa hali ya kuwa yeye tayari ametayariwa. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kwamba husemwa lakini ahadith ambazo kwamba zimekuja ulama wanadhizaifisha na wanasema hazina msingi katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa mambo ambayo husemwa kuhusiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam yakuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hakuwa na kivuli. Hata kama atatembea kwa jua hautaona kivuli chake alaihi salatu wasalam. Vile vile katika jambo hili wanastadili na hadithi mbalimbali mbali, au wanatoa wanatoa hoja mbalimbali ya kudhibitisha hili wakisema kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ni nur na ameumbwa kutokamana na nuru basi ni vipi yeye atakuwa atakuwa na kivuli vile vile wanasema ya kuwa ha, hakuwa na kivuli kwa sababu alikuwa yeye akifunikwa akiwa yeye ako chini ya kivuli cha mawingu kila wakati hata kama jua ya waka lakini yeye na special kivuli yake ambayo imemkava kutoka juu kwa hivyo ikiwa hali ni hivyo basi ni vipi ataweza kukuwa na kivuli lakini haya yote ni mambo ambayo kwamba hayana msingi kwanza kabisa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hakuumbwa kutoka mwana na nuru wala yeye sallallahu alaihi wasallam asli yake ya umbile lake halikukuwa ni nuru kwani Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia katika Qur'an qul inma ana bashar mithlukum sema ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam akika mimi ni mwanadamu kama nyinyi kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa kusema yuha ilai Allah amenyanyua cheo na kunifanya mtume na ananteremshia wahi vile vile yeye mwenyewe sallallahu alaihi wasallam asema ya kuwa ana sayyidu waladi adam mimi ndio mbora zaidi katika watoto wa adam katika wana wa adamu kwa hivyo yeye sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwanadamu la shakka mtume alikuwa na nuru ya kimaumbile la shakka mtume sallallahu alaihi wasallam uongofu wake na dini yake na njia yake ni nur na atakuwa na nur katika hii dunia na kiyama lakini asili yake alayhi salatu wassalam yeye ni mwana wa Adamu vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam kusema kuwa yeye alikuwa akifunikwa na mawingu kila wakati kila sehemu hili ni jambo ambalo kwamba halijasihi katika au halijathibitishwa uh, katika hadithi yoyote sahihi kama anavyosema ibn Hajar rahimahullah muttafaqun ala tad'ifihi hadithi ambayo inasema ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwa na mawingu kila wakati ibn Hajar anasema ulama wa hadithi wamekubaliana kwa kuwa hadithi hii ni dhaifu mno kwa hivyo haliwezi likajengewa hoja ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hakukuwa na, mawi, na na kivuli vile vile hadithi inayosema awwalu ma khalaqa Allahu nuru nabiyyika ya Jabir ya kuwa jambo la kwanza Allah aliomba ni nuru ya mtume wako mtume wake ewe Jabir ni hadithi ambayo vile vile haikusihi bali baadhi ya ulama wanasema ya kuwa hadithi hii ni maudhu' ni hadithi ambayo ni fabricated miongoni mwa bali kuna ahadith ambazo kwamba zaonyesha ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na kivuli na hadithi hizo ni sahihi zaidi kuliko hizi zinazosema Mtume sallallahu alayhi wasallam eh, hazikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa na kivuli na lao jambo hili lingelikuwa ni kweli kuwa Mtume hakuwa na kivuli basi ni jambo ambalo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akitaja muujiza zake au akiwathibitishia makureshi utume wake angiwa Akawaonyesha alama hii ambayo ni wazi, angewaambia angalieni nyote mna kivuli, mimi sina kivuli. Na hii ni dalili ya kuwa mimi ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ingelikuwa ni dalili ambayo ni ya nguvu zaidi kwa sababu ni jambo ambalo laonekana wazi dhahiri. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallama hakufanya hivyo na jambo hilo halikukuwa kwake yeye alayhi salatu wassalam miongoni mwa mambo ambayo wanadai ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni mambo yake hasa ni kuwa ardhi ina meza yote ambayo yanamtoka yana mtume sallallahu alayhi wasallam anapoenda haja anapojisaidia moja kwa moja ardhi ina meza haja yake na hili vile ni jambo ambalo kwamba halijathibiti katika hadithi sahihi ambapo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam amepokewa ya kuwa hilo lilikuwa ni jambo lilamfanyikia miongoni mwa mambo ambayo yanasemwa lakini hayana dalili kuhusiana na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ya kuwa yeye inzi alikuwa hawezi akatua kwake yeye mtume sallallahu alaihi wasallam yani inzi alikuwa anamkimbia na hatui kwake alaihi salatu wasallam ni jambo ambalo kwamba halina dalili ambayo ni wazi na sarihi jambo la misho Miongoni mwa mambo ambayo yanasemwa lakini ni vigumu kuthibitishia dalili ni kuwa mtume alikuwa akitembea na mtu yoyote au akikaa na mtu yoyote mtume anaonekana kuwa mrefu zaidi hata kama yule anayetembea naye ana mit, ni mita kadhaa mrefu kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam lakini siku zote alikuwa akitembea na yeyote yeye ndo anaonekana kuwa ni mrefu zaidi hili pia ni jambo ambalo kwamba lasemwa lakini hadithi ambazo kwamba zimekuja ulama wanasema ni ahadith dhaifa wallahu tabaraka wa taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullah